أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Prvo predanje, hadis profesor Salvadin Haskić Bujno. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان لا يوم الدين رضوان الله عليهم وعلينا أجمعين أما بعد Hvala Allahu uzvišenom stvoritelju i neka je salavat i salam na njegovog miljenika Muhameda sallallahu alaihi wa sallam i neka je salavat i salam na poslaniku u častnom porodicu njegove ashabe i sve one koji slijede čineći dobro do sudnjih rana. Kao što smo čuli, jeli danas e, naše druženje će biti uz predmet hadisa gdje sam ja e, zadužen da e, ovih nekoliko hadisa koliko treba da pređemo zajedno jeli, izložim A naime radi se o poznatim hadisima koji su vjerujem većini nas ako ne svima nama poznati i koje je jeli, Imam Nebevi Rahmetullahi Alihi uvrstio u svoju zbirku 40 hadisa i vjerovatno ste već imali priliku da čujete nešto o ovoj zbirci od 40 hadisa gdje Imam Nebevi Rahmetullahi Alihi veliki islamski učenjak, pogotovo hadis učenjak hadisa odlučio da sakupi ovih 40 hadisa koji bi obuhvatili cijelu vjeru i koji, jeli, ako ih čovjek nauči i primijeni u svojoj praksi, svakako da će postići veliko dobro. A najme radi se o, kao što je vama poznato, jednom hadisu koji je daif hadis, jeli, kaže se da poslanik Alihi Salatu Osana rekao da onaj koji sačuva ovom umetu 40 hadisa da će na sudnjem danu biti proživljen sa učenjacima fikha ili fakihima i tako dalje. Iako je hadis slab, naći ćemo dosta e, islamskih učenjaka da su sakupljali po 40 hadisa. Međutim, neko je to radio 40 hadisa iz akideta, neko 40 hadisa iz ibadata, neko iz 40 hadisa onog ili ovoga, a imam nevi rahmetullahi alihi se uh, odlučio da sakupi jeli 40 hadisa koji će obuhvati kao što rekao smo cijelu vjeru. I on kaže u samom uvodu ove knjige, da svaki hadis koji izdvoju e, islamski učenjaci su ga ocijenili ili kao temelj vjere ili kao trećinu vjere ili kao sveobuhvatnost vjere da se vjera gradi na njemu i tako dalje. Što znači da i ovaj hadis koji ćemo danas prvi spomenuti svakako ulazi u tu kategoriju i stoga je li proizilazi njegova vrijednost i bitnost. A naime radi se o hadisu koji prenosi Abu Dhar Džundub ibn Džunada radijallahu anhu, ali također je bio Abdurrahman Mu'ad ibn Džebel radijallahu anhu međme'in, An Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kal da je Allahu poslanik alaihi salatu wa sallam rekao Hittaqillahe hajtu ma kunt. Boj se Allaha ma gdje bio. Wa atvi sejetel hasenete temhuha. I loše djelo poprati dobrim koje će ga izbrisati. Wa halikin nase bi hulukin hasen. I sa ljudima lijepo se obhodi. Ili sa lju, prema ljudima se lijepo ponašaj. Kao što rekao ovaj hadis je poznat hadis. I Imam Nevi Rahmetullah Alihi nije je li, bez razloga ga spomenuo i uvrstio ovu zbirku. A pored toga što smo je li, rekli da svaki hadis u ovoj zbirci sam po sebi ima određenu tu vrijednost, ali ovaj hadis e, mimo toga govori o dvije vrlo bitne stvari. Govori o takvaluku, bogobojaznosti, koja je razlog uspjeha i sreće na ovome svijetu, ali sigurno i spasa na onome svijetu na, na ahiretu. I također govori o lijepom ahlaku, vidjet ćemo koliko ima poslanikovih alaihi salatu wasalam hadisa koji potenciraju koji ukazuju na bitnost lijepog ahlaka a znamo da jedna od zadaća Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam kada je došao jeli bilo je upotpunjavanje tog ahlaka, lijepog morala lijepe čudi kod ljudi no prije toga na samom početku hadisa Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavlja taj veliki osijet tu oporuku koja nije došla samo u ovom hadisu nego ćemo i naći i u kuranskim ajetima naći moj i u drugim izrekama Allahu poslanika alaihi salatu wa sallam a to je je li oporuka takvaluka bogobojaznosti kao što kaže subhanahu wa ta'ala wa laqad wasaina alladine utul kitabe min qablikum wa iyyakum an itekullahu kaže onima kojima je objavljena knjiga prije vas, a i vama smo oporučili da se Allaha bojite. Znači to je oporuka koja je dolazila sa svakim poslanikom, sa svakim vjerovjesnikom, svakom narodu. I vidjet ćemo da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam u svojim obraćanjima ashabima, kada bi im govorio i kada bi im kazivao o njihovoj vjeri, skoro pa uvijek počinjao jeli sa ajetima u kojima se preporučuje takval, kojima se preporučuje bogobojaznost, oni ajeti koje mi čujemo na početku skoro svake hutbe ili na početku nekog predavanja kada imam hatib ili kada predavač spominje kuranske ajete u kojima Allah subhanahu wa ta'ala kaže ja ihel ladine amen uttaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun o vi koji vjerujete bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije nego kao muslimani Drugi kur'anski ajet ili je prvi ajet sure An-Nisa ja ayuha an-nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha o ljudi bojte se a vašeg gospodara koji vas je stvorio od jednog čovjeka i od njega stvorio njegovu drugu i kur'anski ajet je Allah subhanahu wa ta'ala kaže ayuha alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i govorite ispravno. Govorite onako kako je u redu, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. I onda će Allah je li eh, vaša djela učiniti dobrim, oprosti vam grijehe, a onaj koji se pokori Allahu njegovom poslaniku zaista je postigao veliku pobjedu. Znači to je osijet koji je ostavljen od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, koji je ostavljen i prethodnim narodima. Naravno, Često mi čujemo, kaže se takvaluk, bogobojaznost, kaže mu takija, bogobojazan i tako dalje. Međutim, koja je to definicija takvaluka? Šta je to takvaluk? Kao što smo spomenuli jeli, jednom od prilika da u islamu sve ima svoju definiciju. Definiciju koja mora biti džamion manija, kako kažu islamski učenjaci, koja mora biti sveobuhvatna, a ujedno i isključiva. Znači da obuhvati sve što ta riječ podrazumijeva, ali također da i isključi sve ono što bi moglo, jeli možda kod ljudi ući u okvir te riječi, ali ono ne zaslužuje da uđe. Tako i definicija takvaluka ima svoj početak i svoj kraj koji kao što rekao smo obuhvatan, a mnogi islamski učenjaci su opet pokušali da definišu. Pa ćemo vidjeti recimo kada su upitali Omera radijallahu anhu šta je to takvaluk? Šta je bogobojaznost? Pa kaže on, jesi li ikada išao trnovitim putem? Kaže, jesam. Pa šta si radio? Kaže, čuvao sam svoju odjeću da ne zapne kakav trn, da mi ne podere, da me ne ogrebe i tako da. E to ti je takvalo. Odnosno, to je put vjernika na ovome svijetu, gdje se on čuva od trnja, sumnji, smutnji, iskušenja, grijeha i svega onoga što ga poziva ili od Allahovog puta. Da ga ne zakači koji od tih trnova, da je li ne bi učinio kakav prijestup po svojoj vjeri. To je takvaluk i tako Omer radijallahu anhu definisao takvaluk. Međutim, vidjet ćemo da je Alija radijallahu anhu kada definiše takvaluk rekao jedne lijepe riječi gdje kaže Takva al haufu min el džalili ole amelu bit tenzili والاستعداد ليوم الرحيل oni koji su jeli nekada slušali ta predavanja takvaluku sigurno će im ovo biti poznato da je Ali radijallahu anhu za takvaluk bogobojaznost rekao da je to strah od uzvišenog od Allaha subhanahu wa ta'ala dalje druga stvar koju je spomenuo el amelu bit tenzil ili rad po objavi po Kur'anu i po sunnetu i treća stvar koju je spomenuo ali ste adadu li liom rahil priprema za dan odlaska odnosno priprema za smrt i za ono što slijedi poslije smrti i čovjek vjernik kao što reče Ali radijallahu ako ispuni ove tri stvari on je mutekija i on je bogobojazan ako se budeš bojao Allaha subhanahu wa ta'ala svoga stvoritelja, a onaj koga spozna, on će ga se i bojati, ali će se u isto vrijeme i njemu i nadati. Dalje, rad po objavi. I zaista vijenik nema drugu, druge alternative osim da radi po objavi, odnosno Kur'anu i sunnetu. Jer kao što je poznato i sunnet Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, je dio objave, dio vahja. I treća stvar je li priprema za smrti ono što slijedi posle smrti, što je svakako bitno. i naći ćemo mnoge kuranske ajete i mnoge hadise Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, koji su to spomenuli. Također ćemo vidjeti da su neki jeli definisali takvaluk kaže en yuta fa la yu'sa wa yudhakkar wa yuzkar fa la yusa wa yushkar fa la yukar da mu se bude pokorno a nikako griješno kaže da se spominje a ne da se zaboravlja i da mu se zahvaljuje a ne da se niječe odnosno da se niječu njegove blagodati ovdje se opet spominju tri stvari pokornost nasuprot griješenja spominjanje nasuprot zaborava zahvaljivanje nasuprot nijekanja U ove tri stvari po ovima je sadržan takvam. Međutim, Ibn Rajab al-Hambeli, rahmetullahi alihi, poznati islamski učenjak, kada prilazi svim ovim definicijama i pokušava ih objediniti i sjediniti, on dolazi sa jednom definicijom koja se jeli često spominje kao glavna ili ona koja je možda, hajdemo reći, najpreća da se spomene. A u stvari o čemu se radi? Radi se o tome da on spaja i jezičko značenje riječi takvaluk i sve ove definicije koje su kazane. Takvaluk, et takva, dolazi od glagola vaka, uh, e, vaka jaki, što znači zaštiti, zaštititi se. Vikajetun je zaštita. Tako i takvaluk ima određeno značenje zaštite. Zaštite od čega? Od onoga čega se čovjek boji, čega strahuje, što mu prijeti i tako dalje. E sada, u kontekstu, kada se govori o, jeli, o, o tome od čega čovjek e, strepi, čega se boji kada je u pitanju ahiret ili kada je u pitanju e, je li vjera. Naravno da strahuje od Allahove srđbe, od njegove, e, njegovog gnjeva, od njegove kazne, od džehennemske vatri. E onda takvaluk, je li šarijatski takvaluk bi bila zaštita od svega toga. Od Allahove srđbe, od azaba u kaburu, od patnje na sudnjem danu, kažnjavanje u džahennemskoj vatri, tako da. A čime se postiže, šta je to, koja je to membrana ili koja je to brana koja će ga zaštititi od toga, to je, kaže, izvršavanje Allahovih naredbi i ostavljanje onoga što je Allah zabranio. Znači, Fijelul awamir wa tarkul al mena. Znači, ono što je Allah naredio da se izvrši, a što je zabranio da se ostavi. Kada to čovjek postigne, jeli, on je postigao taj osnov takvaluka, ili takvaluk koji je vađib. Jer postoji takvaluk koji je vađib, obaveza svakom čovjeku, a to je znači da se izvrši onaj vađib i farz koji je naređen, kao što je pet vakata namaza, farzovi, kao što je post mjeseca Ramazana, davanje zakata, onaj koji ispuni uvjete za to, obavljanje hađa, onaj koji ispuni uvjete za to i tako dalje. Znači sve su to farzovi pored ostalih koji se moraju izvršiti ulaze u, ta, u taj e, obavezni dio takvaluka i bogobojaznosti. A druga strana je znači ostavljanje onog što je zabranjeno. Bilo da se radi o alkoholu, bilo da se radi o kocki, bilo da se radi o zinaluku, laži, prevari i tako dalje. Znači sve te stvari je čovjek dužan je li da izvrši da bi ispunio tu obaveznu takvaluku. A onda posle toga dolazi onaj takvaluk kojim se postiže taj visoki stepen ili e, potpuni iman kada čovjek izvršava mustehabate, stvari koje su pohvaljene, za koje ima nagradu, ako ih učini, ako ih ostavi, neće biti ni kažnjen, jeli, e, ovaj, niti će naravno biti e, nagrađen, ali po nekima kaže da služuje prijekor ili ukor zašto je ostavio ono što je poslanik alaihi salatu wasalam označio ili ocijenio kao pohvalno i nešto što treba činiti. E onda pogotovo ako čovjek i od stvari koje su mubah, dozvoljene. Ili to je kategorija koju čovjek niti ima nagradu, niti kaznu, svejedno činio ili ne činio, kao što je spavanje, kao što je jelo, kao što, je, kao što su neke druge radnje, znači za koji čovjek nema nagrade. Ali ako ih on svojim nijetom i svojom namjerom pretvori u ibadete, e onda je li to taj mutetija ili bogobojazni insan koji je zaista postigao visoki stepen. To je znači ta definicija takvaluka, kao što smo vidjeli, Omer radijallahu imao svoju definiciju, Alija radijallahu još neki od islamskih učenjaka, Ibn Ređeb dolazi ili sa ovom definicijom gdje kaže da je to zaštita od Allahove kazne, tako što će čovjek činiti naredbe, a ostavljati zabrane. Znači, to je ta jeli, definicija. U kuranskim e, i hadijskim tekstovima vidjet ćemo da jeli, e, to kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže bojte se, dolazi poslije toga nešto čega se treba bojati. I vidjet ćemo da se kaže ili bojte se Allaha, što bi onda podrazumijevalo bojte se Allahove srđbe i njegove kazne. A nekada se konkretno spominje čega se treba bojati pa kaže se bojte se vatri ili bojte se dana na kojem ćete biti proživljeni. Znači gdje se jasno misli je li na džehennem ili na sudnji, na sudnji dan. Dalje, sam takvaluk, ima i svoje vrijednosti i svoje fadilete koji se očituju čak i na ovome svijetu, na Dunjaluku. Ali, naravno, e, prije e, toga i poslije toga na Ahiretu, što je svakako i cilj i, i konačnica svakog čovjeka i svakog insana, a vijenik jeli, želi, želi da postigne što bolje mjesto u džennetu ili na Ahiretu. Tako je i prva odlika ili vrijednost takvaluka upravo što je takvaluk put do dženneta. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala tilka jannatu allati nurithuha min ibadina man kana taqiya. To je džennet koji ćemo ostaviti ili dati u nasljedstvo onim našim robovima koji budu bogobojazni. Man kana taqiya. Znači ko ispuni taj takvalu kojim smo govorili i definisali, je li on će imati za nasljedstvo džennet. Dalje, takvaluk je razlog ili put do Allahove ljubavi. I kažem, draga braće, cijenine sestre, ono što svaki vijenik želi jeste da ga njegov gospodar zavoli. Jedno je kada ti voliš Allaha subhanahu wa ta'ala i kada to osjećaš u svome srcu. I čovjek nekada voli neku osobu, ali kako zadobiti i zaslužiti ljubav te druge osobe? I kako i na koji način doći do toga? To je već malo teže. I nekada nama je poznat u našoj svakodnevnici, neko nam je simpatičan i želimo jeli, da i mi njemu budemo simpatični. Ali bez obzira koliko mi činili, koliko mu se pokušali približiti, uvijek osjeća, osjećamo neku barijeru i čak nekada što smo mi ljubazniji, sve osjećamo veći, veću odbojnost sa druge strane. Tako isto, neka se neko ne zavarava ako on recimo osjeća da voli Allaha subhanehu wa ta'ala, da u isto vrijeme Allah subhanehu wa ta'ala i njega voli. Ne, nego mora, moraju se ispuniti putevi jeli, ili razlozi, uzroci, pa da nas Allah subhanahu wa ta'ala zavoli. A takvaluk je jedan od najvećih uzroka toga kao što kaže subhanahu wa ta'ala Bel men aufa bi ahdihi wa taqa fa inna Allahi yuhibbul muttaqin. Nego onaj koji ispuni ono što je, zašto je se zavjetovao i koji se Allaha bude bojao, a Allah zaista voli bogobojazne. Znači, to je put do Allahove ljubosti. Sljedeći fadilec ili vrijednost takvaluka jeste da Allah subhanahu wa ta'ala otvara beričet ili mu tekijama daje beričet i nebesa i zemlji. Kao što kaže وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلِيهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Kaže da su se stanovnici sela ili gradova, da su oni vjerovali i da su se bojali, kaže mi bismo im dali beričet i sa nebesa i sa zemlje. Kaže Allah fetahna, otvorili bismo taj beričet. I zaista mu tekija, bogobojazan insan koji je onim svojim punim jeli, e, srcem, on će to osjetiti na sebi. Nekada on ne mora imati veliko imanje, ne mora imati mnogo jeli, novca i sredstava i tako dalje, ali će čak i ono malo koje ima osjetiti veliki vričet. I nekada čovjek i ovako, jeli, kada zaradi nekih deset maraka koje su na halal način, ono baš što se kaže na halal način, on vidi da nekada puno više postigne sa njima. On i ništa više, ili deset je deset. Cijene su iste i tako dalje, ali nekako Allah subhanahu wa ta'ala je jeli da taj beričet. Pogotovo kada se radi o mutekijama, imaju i beričet, znači i u tom imetku, i svojoj porodici, i u svojoj kući, i u svome životu, i tako dalje. I taj beričet se stalno povećava. Dalje, sljedeći fadilet jeste da Allah subhanahu wa ta'ala čovjeku mu teki bogobojaznom olakšava njegove poslove, njegove probleme, kako na, na dunjaluku, ali će mu tako isto olakšati i njegove tegobe na sudnjem danu, na ahiretu, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَقِ اللَّهِ يَجُعَ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا Onaj koji se Allaha bude bojao, on će mu olakšati njegove poslove, njegove stvari, njegove planove i tako dalje. I na kraju, i najveći fadilet jeste što Allah subhanahu wa ta'ala kaže da u stvari konačnica ili taj završetak pripada bogobojaznim. Pripada im i na dunjaluku, ali sigurno i na ahiretu vel ahibetu lil mutaqin, kao što kaže subhanahu wa ta'ala, i sigurno će na kraju bogobojazni uspjeti. Ono što poslanik sallallahu alaihi wa sallam preporučuje u ovome hadisu, jeste da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala magdje bio nevezano za vrijeme i za prostor, znači čovjeku vjerniku je naređena bogobojaznost. Međutim, ovdje se želi reći i potencirati na tome da onda kada je sam, kada ga ljudi ne vide, kada je izolovan, da onda pokaže svoj takvaluk i svoju bogobojaznost. Zašto? Zato što čovjek ako bi pred ljudima pokazivao bogobojaznost i takvaluk, a onda kada se osami činio ono je li čime Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan ili kršio šarijatske odredbe, u tom slučaju on bi se poistovjetio sa licemjerima, sa munaficima, kojima to i jeste odlika. Znači kada su među muslimanima, oni se jeli, eh, manifestuju ili prezentiraju kao vjernici, kao klanjači, musalije i tako dalje. Međutim, kada se osame, onda je li oni čine ono što je suprotno e, islamu. Naravno, ovdje se mora napraviti razlika između nifaka ili licemjera koji je licemjer u ubjeđenju etikadu koji naravno izvodi iz vjere i onog drugog nifaka ili licemjera koji je licemjerstvo u dijelu koji ne izvodi iz vjere islama ali je li čovjeka e, uvrštava u velike grešnike i time biva jeli, grešan kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o, munaficima, kaže je stahfune mine nasi, ola je stahfune mine Allah. Kaže oni se kriju od ljudi, ali se od Allaha ne mogu sakriti. Šta se kriju? Znači kriju se kada žele učiniti nešto što je na štetu islama i muslimana, nešto što je jeli suprotno a, a, a, tom takvaluku, onda oni to nasamo kada ih ljudi ne vidi, a u stvari pravi takvaluk jeste onda kada te niko ne vidi jeli da, da izvršiš onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Kaže dalje Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame eh, wa atbi se'et al hasanete temhuha kaže i loše djelo poprati dobrim koji će ga izbrisati ali to ćemo jeli ostaviti za idući put. Moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za vaše stupljenje i da ono što smo rekli bude na vagi dobrih dijela na sudnjem danu, na našoj vagi dobrih dijela i molim ga subhanahu wa ta'ala أنا عمر استكريه إذا ناس أبدأ الجنة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم